unaendelea katika mambo muhimu kabisa kwa talibul ilm hapa tunamzungumzia talibul ilm yule anayetaka kufika mahali fulani kwa sababu kuna mtu anaweza kutafuta ilmu ya kujifunza yaliyo wajibu na fardhi juu yake fardhu aini au hata fardhu kifaya yani mambo muhimu katika dini ajue kidogo misingi ya tauhid ajue vitu gani vitamharibia tauhidi yake kwamba hivi ni katika nawaqid alislam ajifunze sehemu katika misingi ya dini na masaili ya imani na kadhalika ajifunze namna ya kumwabudu Mola wake atatekeleza vipi ibada kama vile as-sala as sawm al-hajj na mingineyo vipi atatekeleza lile analolifanya juu ya misingi ya Uislamu kama ni mfanya biashara ajue biashara yake ili anayoifanya kwa utaratibu wa Kiislamu yale mambo yaliyokuwa lazima kwake kuyajua atajifunza ajue kusoma Qur'ani na vitu kama hivyo basi aweze kutekeleza ibada za kila siku yuko talibu ilmu aina hii jambo lake ni sahali sababu safari yake si ndefu pamoja na kwamba huyu bado yuko katika kundi la awamu muslimin awamu muslimin katika ahli sunna wako namna hiyo sio ammi ni yule ambaye hata Qur'ani pia hajui ah huyo huyo ni kitu kingine huyo awamu muslimin kwa ahli sunna ni wale ambao elimu yao imeishia katika kufahamu yale mambo ya lazima kwao kuyafanya ama daqaiqul al-ulum nukat katika masail wao hawajaingia huko ama yule ambaye hawezi kabisa sasa kuswali hajui kusoma Qur'ani hajui hajui chochote asikia sikia tu hiki ni kitu kingine hiki ni kitu kingine usiombe mtu wako wa karibu wewe au mtu wako wa karibu akiwa katika hali hiyo hicho ni kitu kingine kabisa cha hatari katika maisha ya Muislamu sasa nazungumzia wa awamu almuslimin katika tulabu alilm wa aina hiyo safari yao sio ndefu sana alafu kuna wale ambao wanatafuta ilmu sasa kwa kuijua ilmu na masaili yake kuwa wana malengo ya kufika kuwa katika daraja ya juu katika ilmu wewe wanaweza kusaidia umma kiasi kiasi ambacho anaweza kuwaswalisha watu anaweza kuwahutubia watu khutba anaweza kuwadarasisha watu kama ni tafsiri ya Qur'ani hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam sira tauhid na mfano fiqhi katika dini na mfano mambo kama hayo sitamzungumzia talib ilmi huyu talib ilmi huyu ili afanikiwe kwenye safari yake asitetereke Usione ni jambo sahali kwamba unaweza kuchukua msahafu tu ukaanza kutafsiri, sio jambo sahali, ni jambo kubwa. Kutetereka na kuteleza kwako ni rahisi sana, au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mfano wa hapo, ni lazima kuna milango ya elimu uipitie, uisome, uifahamu, uipatilize ndio ule uwezo utapatikana sasa wa kuweza kutoa khidma kwa watu mtu huyu lazima awe na kitu kimoja ambacho atakizungumza sasa hivi ni atafarrugh li talab alilm atafarrugh li talab alilm ni mtu kukaa faragha na kuweka moyo wake faragha kwa ajili ya ilmu tu huyu hatakiwi yeye kuchanganya mambo kuna wakati atakiwa yeye jambo lake ni ilmu tu na hakuna kitu kingine usiku wake na mchana wake akili yake na shughuli zake shughuli inayomshughulisha shughuluhu shaghil ni ilmu talabu ilmu maisha yake yote anafikiria hivyo kwa maana apate wakati utakaomtosheleza kuitafuta ilmu na kuihudumia ilmu na mtu huyu hatakiwi kupoteza fursa yoyote katika maisha yake na umri wake nje ya swala la ilmu nje ya swala la ilmu haitakiwi ili afanikiwe lazima atenge wakati huo Sheikh Muhammad bin Salih bin uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake kitabu al-ilm ameligusia jambo hili kwa fala budda min al-inkibab katika aliyosema fala budda min al-inkibab ala talab al-ilm layla wa nahara hapana budi mtu kupondekea na kufidikia kwenye kutafuta ilmu usiku na mchana lazima wakati wote ukate vitu vyote ambavyo vitaweza kukutoa njia njia ya ilmu ukishachanganya mafaili safari yako ni ndefu sana kwa hiyo wale ambao hawajafika kwenye umri wa kubebeshwa majukumu wana fursa nzuri ya kuipata ilmu kwa sababu hawana majukumu hata ulizwa hiki wala kile ni yeye tu aoge atawadhe afanye hivi basi afue nguo zake ndio majukumu alionayo na ataletewa pingine ataletewa sabuni ataletewa chakula yeye hana majukumu yote kwamba katafute ulete hapa mpaka jiko liwake chakula kiive ni kwamba ulihangaika ukapata sasa ukapeleka haya ni majukumu si jambo jepesi kama hujafika huko basi una fursa nzuri sana katika umri wako hutakiwi kuipoteza kabisa na ukiipoteza utakuja kuijutia kuna watu wameipoteza fursa hiyo na hawawezi kurudi nyuma kila siku wanasonga mbele na ndivyo dunia ilivyo sunnatullahi fil kauni iko hivyo ukishaingia sasa umeoa na mke wako mmoja ushapata mtoto mara umeongeza mke au hapo hapo lakini watoto watakuja na majukumu nayo yanaongezeka watoto wanakuwa kuna hili kuna lile kuna lile kuna lile mara watu watakakula mara watu waumwa mara watu watakuvaa mara watu kula, mambo chungu nzima ambayo sio sahali sio sahali hauko peke yako tena na sio mtu akuletewa tena tayari bwana maisha yake na pengine wazazi nao washakuwa watu wazima watakaowatazame na ujamaa na wengineo kwamba kuna mtoto fulani mtoto wa ndugu yako mtoto wa nani si dada si mtu gani nao pia wataka msaada wako wakati huo sio wakati mchezo eti ndio uanze sasa kaida ha inahitaji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala ndio utashinda ibilisi yuko alafu uko katika hali hiyo ni ngumu sana si kukatisha tamaa lakini kipindi kigumu sana kwa hiyo wakati wa elimu ni wakati moyo wako uko faragha kabisa kwa ajili ya jambo la ilmu alafu unasogea mpaka unafika wakati fulani sasa namna elimu ilivyokuvaa ulivyovaana nayo waisikie ile ladha yake basi hata ukiwa na majukumu wewe hayakusumbui ukizidiwa na mambo uyafikiria ilmu tafuta kitabu ndio kwanza tafuta kitabu wasoma wasaa yote yani wapata furaha sawa sasa hilo ni jambo jingine tena lakini ukiwa ndo kwanza wagotagota kwenye elimu ndo watafuta tafuta njia alafu shughuli elfu kidogo nahwa haijatoboa bado hujajua nahwa nini sarfu haijakaa sawa Eh, mustalahu hadithi bado aljarh wa taadili kwa elimu aljarh wa taadili bado hujajua hujajua usul fiqh ni nini masaili katika hujajua yani bado wagusagusa huku huku huku, huku bado kwani nahu nini hasa kitu yazungumzia kitu gani alafu huku siwashughulishwa sasa moyo umepata jambo ah kazi kubwa sana ni kazi kubwa mno katika taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini tafarruq kwa ajili ya ilmu ni jambo la budda minhu hapana budi mtu kulipata sasa ukishaipata ile faragha kwa ajili ya ilmu na moyo wako kukubaliana kwamba ilmu ndio kazi yangu ilmu ndio maisha yangu ilmu ndio lifestyle yangu ndio ndio mfumo wangu katika maisha elimu ndio maisha yangu ukishalikubali hilo na ukawa katika hali hiyo basi lazima uwe na khutta maalum itakayokuongoza kwenye kupata elimu kama uko katika mahadi kama hivi ambayo tayari mshaandaliwa khutta maalum na basi maalum basi ni vema ukaifuata kwa uzuri kabisa lakini na wewe mwenyewe ujiwekee utaratibu kwa sababu juhudi binafsi katika ilmu zinahitajika sana labda pengine kwa asilimia sabini mpaka sabini na tano na kuendelea. Mwalimu atakusomesha ndiyo, atakuelewesha, lakini lazima utoe juhudi binafsi. Mwalimu atakusomesha, atakusikiliza Qur'an, lakini kule kuhifadhi ni wewe. Sasa wale ambao wanahifadhi sasa Qur'ani au wale wanaosoma sasa Qur'ani watakiwa waisome sana wasikilize darasa wanazosomeshwa na waisome sana hiyo Qur'an mpaka iingie katika ndimi zao mpaka iingie katika nyoyo zao isome sana moyo wako uwe faragha na akili yako iwe faragha iwe imetoa nafasi kwenye elimu usianze kufikiria mambo yasiyokuhusu na mambo mengine na matatizo achana nayo wewe ipe Qur'ani nafasi yake na kama ni kuhifadhi hifadhi sana kwa wakati maadamu hujaingiliwa na mambo mengine na kama yako mengine yatoe elimu ipe nafasi yake na ukiipa nafasi ilmu itakuwa ni sahali kwako kama ikiwa wewe huwezi kuhifadhi safha kuisoma mara ishirini basi utaisoma kwa mara arobaini utaikariri safha kama umeshindwa kuisoma kwa mara arobaini basi isome hata mara mia safha lakini lazima uwe na faragha katika hili masala ya kuhifadhi Qur'ani ti hifdhi nenda kasome darsa uje hapa ulete alafu fika pale wasoma aya mara tatu wasoma safha mara tatu ndio utahifadhi huwezi kuhifadhi hifdhi wanaozuoni wanatoa ushauri kama ni kuhifadhi Qur'ani basi mara ya kwanza uisome kila aya moja kwa kuitazama hivi na macho yako bila kupepesa huku wala kule aya hii hapa naisoma mara ishirini waisoma mara ya kwanza waisoma mara ya pili waisoma mara ya tatu waisoma mara ya nne mpaka mara ya 20 ala alaqal kama muda ni mfupi basi mara kumi isome alafu wasome inayofuata hivyo hivyo mara kumi watazama mpaka nusu ya safaha alafu warudi kutoka hapa juu ulipoanza mara ya kwanza wasoma hapo mpaka katika nusu ya safa tena mara kumi utakuwa kila aya umeisoma mara 20 alafu wasoma nusu iliyofuata kila vile vile kwa utaratibu ule wa kwanza mara kumi kila aya mara kumi kila aya mara kumi mpaka mwisho wa safha chini hapa alafu warudi kutoka pale katikati ulipokuwa umeanza warudi tena mpaka chini hapa mara kumi itakuwa kila aya umeisoma mara 20 alafu wasoma kutoka huku juu huku mwanzo wa safha mpaka chini waisoma tena mara kumi huku watazama lakini hamna kuangalia huku wala huku watazama pale katika ile aya waisoma mara kumi kutoka mpaka kwa kutazama hizo ni mara 30 kikawaida ukifika mara tano hivi mara ngapi zile aya zote ushazihifadhi sasa usijidanganye wewe soma tu kwanza kwa kutazama zikishatimia mara 30 rudia safaha ile kutoka pale mwanzo juu mpaka chini mara kumi nyingine utakuwa wewe umeisoma safha moja mara 40 sawa safa inayofuata hivyo hivi kwa hiyo lazima kitu kingine sasa aya zile zile si waswali swala za sunna na swala za usiku swala za mchana na usiku. zile zile ulizozihifadhi zitumie kwenye swala zako za jamaa aya zile zile ulizozihifadhi zitumie katika rawatib ile zile ambazo zimekuja aya maalum sura maalum kama kabla alfajri ni sura katika uh, Baqara au aya katika Baqara na aya katika Al-Imran au qul ya ayuha alkafirun na qul huwa allah ahad rak'atay rak'atay alfajr sura rakaa mbili kabla alfajr au kwenye witri lakini sura nyingine zote ambazo hazikuja nafsi kwamba tutasoma aya fulani kama swala zako za isome safa hili irudie irudie irudie katika swala zako siku nzima rudia hivyo hivyo siku ya pili hivyo hivyo siku ya tatu hivyo hivyo siku ya nne lakini lazima ufanye takhsisi katika usbu jambo mara moja mara mbili uzirejee zote zile ulizozihifadhi tena kwa mara hizo ndizozitaja haitoki kirahisi lakini eh, eh, eh, mara hii ah tayari amekudanganya kwa shetani kweli utaona kwa mwalimu utasoma siku mbili ukija umesahau hiyo nazungumza hifdhi ya kufa mtu usahau na leo kila unapoongeza idadi kama hapa nimesema mara 40 ukiongeza mara 80 ikiwa ni mara 100 ah, hiyo sahau tena muraja wake unakuwa ni sahali usahau kupo lakini muraja wake utakuwa ni sahali kwa lazima uwe na wirdi ya namna hiyo katika kuhifadhi alquran na wakati mzuri kabisa hii ni katika Qur'ani kwa sababu baadhi ya ulama katika salaf anasema inakuwaje mtu anakuwa muhadith na hajaisoma hadithi mara elfu hadithi hajaisoma mara elfu eh kwa maana kama hadithi hii tuliyosoma sasa hivi man taallama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah ha hadithi hii ambayo akhrajahu Abu Daud min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala uisome mara elfu ulisahau usisahau uwezi kuisahau sawa sasa hebu maadamu faragha ipo hebu fanyia kazi hilo na wakati mzuri ambao pia sisi tumeweka katika utaratibu wanaozuoni wanashauri ni kabla ya salati alfajiri kwa saa kabla salati alfajiri kwa saa nzima mna utaratibu wa kuamshwa saa ngapi hapa hmm? saa tisa kabla adhana alfajiri iingie saa nzima utajiandaa utakwenda hivi utaoga utafanya hivi utakuja hapa kaa soma sasa pale ilmu kama ni Qur'an isome vizuri kabisa hifadhi ndio wakati bora kabisa swali nazo na kisha baada alfajiri hapa pia pana utaratibu wa darasa za Qur'ani kama utapeleka darasa kwa shekhe vitu kama hivyo kama uko mtu mustaqil basi hiyo kabla ni wakati wa kuhifadhi lakini baada ya alfajiri baada ya kuswali na kufanya adhkari za, za sala adhkari salawati almaktuba adhkari za sabah basi ni wakati wa kuhifadhi mutuni za ilmu ni wakati wa kuhifadhi mutuni za ilmu lakini ataka faragha vitabu vya ilmu hivi sasa kuna mutuni na suala kuhifadhi mutuni ni jambo muhimu sana sana mtuni za nahwu mtuni za aqida na hifadhi sisome kwa nguvu kubwa kabisa hivyo hivyo utumie wakati wako wa kabla dhuhri na baada dhuhri, kabla asri baada alasri na wakati wako kupumzika pia ujue na uzuri pia ukalala mapema ukilala mapema ni bora zaidi sasa katika ulimwengu wa sasa umeingia mtihani mzito sana wa tulabu alilm kupondoka kutoka kwenye njia hii mitihani kile dunia inavyokwenda mambo yanazidi kuongezeka na mitihani inazidi kuwa mikubwa hizi simu sawa sio simu tu hizi wasaili tawasul ijtimai social media ni kitu cha hatari sana sana kwa sababu kinapoteza muda mwingi sana wa kutafuta habari na hivi kuna hiki kuna, kuna kwenye Facebook kuna nini, kwenye Twitter kuna nini, kwenye Instagram kuna hiki, kwenye Telegram kuna hiki, ah, kwenye YouTube kuna kile, mambo eh, mamilioni ma ya mambo ambayo yanataka wakati kwelikweli kushindana nayo kuyawezi, inataka wakati mwingi sana hatujasema ni haramu usiangalie kabisa ah, ah, kuna vitu vingi vya maana vya kutazama ili ujue lakini fahamu kwamba katika vitu vya mwanzo kabisa vinavyomaliza umri wako na kukuzuia na njia ya ilmu ni hicho ulichokuwa nacho hiki kitu ukitumia kwenye ilmu kitakufaa sana lakini shetani amekunjua domo lake pale kifungua tu tayari anakuvuta kwake anakumeza huko si rahisi eti ukatumia kama umefungua simu yako umeingia katika social media basi ikawa kwa asilimia kubwa ndani ya saa moja labda eh, dakika hamsini washughulika na elimu tu utaweza ah, wapi wezi yapo mambo mengine sasa hayo mengine ndio yanakuharibia pengine kuharibia elimu yakakuharibia dini yakakuharibia kila kitu sasa ukiwa una malengo hiki kitu lazima ukiweke pembeni nimeingiza maneno haya si mahali pake lakini kwa kutoa tahadhari tu kwamba alinkibab la budda min alinkibab ila alilm lazima watu wazame wafidikie kwenye ilmu la budda la budda min alinkibab ala talab alilm la budda kwa hiyo watu wachukue jiddi na moyo uwe faragha katika kutafuta alilm huo ni katika mwongozo ni moyo ni wapi kwa hiyo wakati wako utumie vizuri sana tastathmir awqat alijazat atawila pia tumia wakati wa likizo hizi ndefu pia likizo tumia wakati wako sasa kwenye kusoma vitabu vitabu ulivyosoma vya ilmu sisi hapa tusomi vitabu vilivyoungwa ungwa havijulikani muallifu nani ah mukararati tu kitabu gani ah mukararati ah, ah. sisi tunasoma vitabu vya ahlul ilmi ni kitabu hasa kimeandikwa na mtu katika watu wa ilmu ima katika aqida masaili ya tauhid au vitabu vya hadithi au vitabu vya fiqhi na mfano wa vitu kama hivyo ni kutubu za ilmu sasa vile vitabu ulivyosoma katika mustawa wako kwa mfano wewe umesoma katika mustawa labda umesoma umdatu salik wa uddatu nasik cha fiqhi fiqh wa uddatu nasik ya shihabuddin ahmad bin lu'lu al-qahiri الشهير بابن النقيب رحمه الله تعالى kitabu hiki sasa kirejee pitia masaili yaliyomo linganisha angalia adilla angalia huku kisome ukielewe kile kitabu tupitie wakati wa ijaza umesoma sharh qatr an-nada umesoma kadha umesoma albalagha alwadhiha pitia yale masaili linganisha umesoma tarjama ya Qur'an na vitu kama hivyo toa wakati wako katika kujifunza na kufuatilia masaili haya kama mustawa uko juu zaidi ongeza bidii kama una mustawa wa kuweza kufanya bahthi na wewe ni mustafid basi fanya bahthi zako angalia masaili hiyo ndiyo njia ya kutafuta ilmu na umri ni kitu chenye thamani دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني mmoja alikuwa shairi wa asr alhadith katika zama za sasa anasema mapigo ya moyo wa mtu huyo anamwambia uhai ni dakika na sekunde daqatu qalbi almar'i daqatu qalbi almar'i qa'ilatun lahu inna alhayata دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني inyanyue nafsi yako baada ya kufa kwako unyanyue ule utaji wako uendelee kutajwa uendelee kupata thawabu farfa linafsika baada mautika dhikraha inyanyue nafsi yako utajo wake ule baada ya kufa kwako fadhikru lilinsani umrun thani kule kutajwa mtu kwa kheri ni umri mwingine ule kuwa mpaka leo hii tangu mwaka 241 hijiria mpaka leo tunamtaja Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaybani al-Imam al imamu ahli sunna miaka 1206 1206 sasa miaka ishapita 1206 karne 12 tumtaja rahimahullah rahimahullah au tumtaja Muhammad bin Idris ash shafi tangu walipoondoka duniani mwaka 204 204 ule ni umri mwingine utatajwa kwa kheri kwa ilmu farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha fadhikru lilinsani umrun thani sasa huu unaweza kuutengeneza wewe kwa kutumia uh, wakati wako daqatu qalbi almar'i qailatun lahu inna alhayata daqa'iqun wa thawani farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha fadhikru lilinsani umrun thani kwa utumie wakati wako vizuri kiutumia wakati vizuri walilahi alhamdu ah, na wewe ni mukhlis una ikhlasi na kile unachojifunza ukifanyia kazi na umri wako moyo wako uko faragha waangaikia ilmu utafanikiwa biidhnillah utafanikiwa pamoja na mingine tutakayoyasema katika adab basi ukiyachunga haya utafanikiwa na utabarikiwa katika umri wako kinyume cha hivyo usipate tabu kama kuna jambo limekushughulisha na huwezi kuliacha hilo ni bora kuliko ilmu kwamba elimu inaweza kucheleweshwa hilo likatangulizwa basi nenda achana na ilmu usipoteze umri wako kuna jambo jingine umeliona kwamba hilo ndio bora zaidi nafaa kutangulizwa kuliko ilmu na hilo halifai kucheleweshwa kwako wewe elimu kwa ni nini si wakati wowote tu unaweza nikaingia nikatoka wewe kalifanya hilo waache watu wa elimu waendelee alafu uone pataharibika wapi wapi patavuja nenda zako lakini usipate tabu lakini kujirekebisha ndio sawa sawa sasa kuna watu wamechelewa mpaka wameingia kwenye majukumu basi wahafifishe kiasi fulani ya mawazo wasimamie familia zao wafanye mambo ya kuistawisha familia zao na wao wenyewe lakini sasa waonyeshe ule ule utayari mimi nasikitika na wale watu ambao wana majukumu alafu wamechelewa katika elimu umri walionao na elimu walizonazo havilingani na ndio asilimia kubwa ya watu umri alionao na elimu wanayosoma ni vitu visivyolingana na ana majukumu sasa hapa kwenye majukumu kweli ana majukumu ana shughuli anafanya lakini mtu huyu huyu utamkuta sasa hayo majukumu hayasimamii wala hayuko katika kuyatekeleza majukumu amekaa maskani amekaa kijiweni au anafanya vitu vya ajabu kabisa ambavyo ni kinyume na ilmu sasa si ushatoka kazini eh sasa nenda msikitini kusoma Qur'ani nenda kajifunze nenda darasani leo ukiwatafuta hapa watu wengi tu pakitokea shughuli hapa kama ni harusi utawaona wapo lakini darasani hawapo wengi tu na elimu imewapita mbali kabisa umri wao na elimu zao hakuna kitu lakini hawakai darasani na pengine wametoka likotoka kuja kusoma sio kwamba sasa hizi iko kiwandani labda afanya shughuli hiyo labda eh, ndio wanatengeneza nguo na nini watu wakavae au kwenye kiwanda huko cha kusindika nyama a a ah, ah, yeye yuko maskani anazungumza au yuko mbele ya TV aangalie hivi aangalie mpira angalie tamthili sasa wewe umechelewa ukimuuliza ah wajua bwana umri bwana umri bwana umri una nini si ushachelewa sasa hapo wajenga wabomo mimi nazungumza ule wakati sasa ambao sasa sisi tunauvunja vunja si kwa ajili ya kufanya majukumu yetu la tushamaliza majukumu au pengine hatuna majukumu hayo ni mtu tu ameamua ameamua kupoteza wakati wake anakuja mtu akusemesha kuingiza hivi story mwasingenya hii eh story mpaka mwisho hakuna lolote la maana ulilipata zaidi ya umbea nazungumza watu hawa hawa watakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu umri wao watu hawa watakwenda ulizwa siku ya kiyama kuhusu umri wao wawe ni wanaume au ni wanawake Hawa wajua sisi tuna majukumu wanawake tuna majukumu nyumbani watoto na hivi na hivi pengine wakati hakuna majukumu yoyote amekaa na mashoga zake wanapiga stori za uongo au mambo ya kipuuzi au kazi kuongea kwa simu tu au kuperuzi kwenye mitandao au wengine wakaangalia hivi basi wanapoteza umri wao bure kabisa kwa kisingizio hiyo sisi tuna watoto tuna majukumu lakini sasa pengine watoto wameachwa wajiendesha wenyewe we, watoto kivyao mama kivyao kila mmoja kwenye bahari yake hawa watakwenda kuulizwa siku ya kiyama ilmu inataka faragha bwana ilmu inataka moyo uliokunjuka kuikunjukia ilmu haitaki mchezo haitaki mchezo hata kidogo kwa watu wataulizwa shekhi tafarughu li lilmi ni jambo muhimu sana sasa wewe ushaingia hapa hapa ni kama kwenye mtego ushaingia kama ni kuku kaingia kwenye banda lake kaunjiwa. Wewe umeingia kwenye banda la ilmu sasa, akimbia. Ukibaki mambo yabaki kwa kufuata utaratibu, ukitoka dhambi, kwa sababu al-irada ya ilmu ni kitu kibaya kabisa. Ukisoma katika nawaqid al-Islam, moja katika nawaqid na al-i'rad ani dini, ni mtu kuipa nyongo dini, akaipuuza dini, hajifunzi dini, haithamini dini, kwa maana hataki tena kujifunza jambo baya kabisa sasa kama mambo ya kielimu yatakushinda angalia kazi nyingine ya kufanya lakini ujue ni dhambi nayo na ni alama mbaya kuonyesha kwamba wewe baina yako na Mola wako kuna shida kiasi ambacho huwezi kuvumilia wala huna ladha na kile alichokiweka Allah subhanahu wa ta'ala una shida wallahi una shida na matatizo wewe unaweza kujua ni mtu wa kawaida unajua mimi na majukumu mimi na hivi na hivi ukajipa majukumu ukajipa hiki ukajipa kile tutazungumza kibinadamu na sisi tukwambia ah, kweli ah unajua majukumu lakini mbele ya Allah si hivyo wabada lahum sayiat ma amilu eh, yatawadhihirikia wasiku siku ya kiyama yale maovu walioyatenda. Aya hii ya watu kudhihirikiwa siku ya Kiyama na yale mabaya yaliyotendwa imekuja katika sura tofauti tofauti ndani ya Qur'an, lakini ukisoma katika suratul An'am ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يلي بل يتوذهلكي واو يعني وليكون وكيفيتش هكو قبل كنا فيت وليكون وكيفيتش فيتذهل سوء القيامة pia بيتك katika sura بيتك katika sura بيتك katika zuma imekujaje wabada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun yatawadhihirikia wao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo hawakuwa wakiyadhania no kumbe mambo yako namna hii nimehama eh, kutoka kwenye mazungumzo yetu lakini nataka kutia mkazo katika hili suala la kuacha na kuikimbia suala la dini sio swala jepesi ni suala zito ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون katika سورة الزمر كنا واتوا watu أحكم بجامل ah, kumbe إليم يديني ubaya wake ni kiasi hiki atakwenda kudhirikiwa na hilo mbele ya Allah subhanahu hapa duniani kaona kawaida tu sinaweza kuchukua cha kusoma nikienda nikafanya kazi hii sinaweza kupuuza jambo la elimu nikienda kushughulika na jambo jingine ah, si kitu tu alafu nikiulizwa nitasema wajua mzee alinipa majukumu wajua kuna hivi na hivi alafu utaona kwamba ni kama kitu cha kawaida hivi lakini siku ya kiyama kuna mambo yatawadhihirikia watu ule ukweli wake na namna yalivyokuwa mabaya kabisa mambo haya alafu hawataweza kurudi nyuma hawataweza mtoto. kumbe hata hili pia ah mimi sikujua bwana hata hili pia kumbe ni, ni kubwa namna hii kwa hiyo msichukulie jambo hili kwa usahali tunaposema kwamba ukishindwa na hili angalia kazi nyingine usije kwamba kukimbia kuacha ilmu kwa sababu tu huwezi kuwa na ikhlasi au kwa sababu tu huwezi kuifanyia kazi ilmu au kwa sababu moyo wako hauko faragha kwenye kusoma ilmu basi ukaona kwamba ni sahali tu ukachagua jambo jingine la jambo hili ni baya na ubaya wake hasa utakudhihirikia siku ya kiyama nasallallahu alaihi wasallam tatosha kwa leo سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك تسألين